Wanneer jullie reën nodig het, word het reën niet, dan moet jullie vir die Heere reën vraag. Dit is die Heere wat die wolken vol water maak, zodat dit hard kan reën. Dit is hy wat reën gee vir die planten in die veld. Ja, jullie moet nie geloof wat die afgespeelde sê nie, hulle woorde beteken niks en die mense wat denk hulle weet wat ander mensen niet kan weet nie, leeg vir jullie. Hulle sê hulle het gedroom en hulle sê dit sal reën, maar dit is niet waar nie, daar gebeur niks. Jullie het vir die afgoedspeelde en vir daar die mense gevra wat zal gebeuren. Daarom kry jylle swaarse skape wat verdwaal het, omdat hulle nie een wachter het nie. Die Heere sê hy is kwaad vir die leiers van die volk en hy sal hulle straf, omdat hulle verkeerd gedoen het. Ja, die mensen van Jeda is die skape van die Heere wat oor alles regeer, en hij het hulle gestraf. Maar hulle sal nou die Heere sy perde wees en hij zal trots wees op hulle. Hij zal hulle gebruik om oorlog te maken. Daar sal nou leiers uit Jeda kom wat sterk is. Hulle sal so sterk wees soos hoekklippe en tentpenne. Die Heere sal hulle gebruik om oorlog te maak soos een mense pijl en boog gebruik. Die vijanden wat die mensen van Jeda verdruk het, sal nou moet vlug. Die nieuwe leiers zal sterk wees soos soldaten wat op die vijanden trap, soos een mens trap op modder in die straten. Die nieuwe leiers van Jeda zal oorlog maak teen hulle vijanden, van die Heere is by hulle. Hulle sal ook die vijanden wat op paarden rij, laat vlug. Die Heere sê, ik zal die mensen van Juda sterk maak, maar ik zal ook die mensen van Israël, die nageslag van Josef, help. Ik zal hulle laat terugkom, ik zal weer goed wees vir hulle. Dit zal lijken of ik hulle nooit geloos het nie. Ik zal dit doen, want ik is hulle God die Heere. Ik zal luister naar hulle gebede, die mensen van Ephraim zal soos goede soldaten wees. Hulle sal bly wees soos mense wat wijn gedrink het. Hulle kinders sal sien wat ek gedoen het, en hulle sal ook bly wees. Ek sal vir die mense van Ephraim vluit om hulle te roep en ek sal hulle by mekaar maak. Ja, ek sal hulle red, en hulle sal weer so baie wees soos voorheen. Ek het hulle weggevat en ek het hulle tussen ander volke laat woon. Hulle was ver weg in ander plekken, maar hulle het aan mij gedenk. Daarom sal hulle en hulle kinders lewe en hulle sal terugkom. Het zal hulle bij mekaar maak en terugbring uit Egypte en Assyrië, het zal hulle bring na die land geleerd in die Libaan onberg. Daar sal nie genoeg plek wees vir hulle nie, hulle sal dier die water gaan waar dit nie breed is nie. Hulle sal op die branders slaan, en die Nijlrivier sal droog word, ook die diep plekke in die rivier. Dan zal die mensen van Assyrië niet hoogmoedig wees nie, en die Egyptenaar sal nie regeer nie. Die mensen van Ephraim zal sterk wees omdat ik bij hulle is. Mensen zal zien hulle behoort niet aan mij. Dit sê die Heere,